Noć je najtamnija pred zoru. Zašto po Majama vrijeme završava 2012. godine? Koliko smo zadovoljni postojećom stvarnošću, putem kojim do sada idemo. Ovaj smo isprobali. Možda je vrijeme za novi, drugi put. Dođite na valove Radija Pule. Vodimo vas na drugi put. Emisiju vodi gost urednik Boris Šuran. Dobar večer još jedan put iz drugog puta. Večeras je sa mnom Zoran Krneta. Zoran, dobar večer. Dobar večer slušateljima. E, Zoran je moj poznanik, prijatelj, dugogodišnji. Zoran i ja smo se slušali, gledali, viđali kad je Zoran imao kosu ovako dužu preko uha, pa imao je bradu. Pa onda sam ga viđao kad nije imao ništa na glavi, pa ga sad opet viđam kad ima na glavi dosta kose i dosta brade onda sam ga viđao bez Trbuščića, sad sa Trbuščićom. To znači da se dugo znamo. Da, da, odlično. E, Zoran je naš puležan zadnjih desetak, 20 godina, a došao nam je, sa Marinom je doputovao iz Zadra. <laughs> Zadra. <laughs> Kad je Marina vozila. Inače, to su ovako efemerni ili površni elementi koji Zoran opisuje. Ono što je malo dublje što ga opisuje E, Zoran je čovjek bogatog životnog iskustva, putnik, čovjek koji je bio u Holandiji, koji je bio kod e, Maharishija Mahešiogija, e, učitelj je tema, čovjek koji je putovao Indijom, skupljao iskustva nekog drugog pogleda na svijet. Čovjek koji je 90. godina radio u Dubrovniku, jedan simpozij gdje je velik broj temovaca davo pozitivan, rekao bih, e, svoj obol smirivanju situacije koja je tad znamo kakva je bila. Kako bi se ti još opisao, Zorane? Pa, to je već dosta rečeno. Eventualno može se dodati još e, taj moj doprinos u politici a to sam namjerno pobjegao od toga. <laughs> Šalim se. A dobro, to je bila jedna epizoda koja je bila dosta zanimljiva i to je bilo jedno dragocjeno iskustvo. Jer obično kad e, razgovaramo o politici, e, svi mislimo da sve znamo o njoj, međutim kad čovjek uđe u to područje i kad dobije ta nekakva prva iskustva, vidi zapravo kako je e, teško ostati, da tako kažem, normalan. E, pogotovo zato što smo mi radili jedno područje za kojeg se ostale stranke... A reci nam kako se zvala, podsjeti nas kako se zvala ta stranka. E, to je bila stranka naravnog zakona. Kako se sam rekao, mi smo ovaj, bili učitelji meditacije, joge. Ja sam proveo dosta vremena sa Maharishi Mahesh Jogijem. tako da e, samo to iskustvo nekakvih osobnih promjena E, potiče na razmišljanje kako sad to što osjećaš da je dobro iskustvo prenijeti ga drugima. I uvijek je taj društveni element prisutan i onda se on prelio u politiku i bili smo tako i inspirirani i poticani da takve stvari činimo kako bi u javnosti malo e, senzibilizirali taj nekakav e, stav prema i duhovnosti, a i prema tim novim promišljanjima vezanim za ekologiju, i sve što uz nju ide, zdravo stanovanje, zdrava hrana i tako. 95. četvrte, zapravo cijele 90. ja sam bio angažiran, na kraju krajeva i e, gospodin Rupnik koji je bio tada e, izabran u županijsku skupštinu je bio izabran ispred naše stranke. Mhm. On se kasnije osamostalio, ja sam kasnije od njega preuzeo e, vodstvo stranke naravnog zakona Međutim, kako nismo imali nekog većeg uspjeha, stranka se ugasila, ali iskustvo je ostalo. A, reci mi, kako povezivati tu priču politika za koju postoji jedna parabola ili možda nije parabola nego metafora koja kaže da je politika kurva i duhovnost koja bi trebala nadilaziti sve naše grubosti, agresije, konflikte i slično vi ste kroz tu stranku naravnog zakona željeli nešto postići. Da li ste uopće imali šanse? Pa e, mi smo tada, <laughs> moram se nasmijeti na ovo jer me to zaista podsjeća na ta vremena ovaj, naše, pa mogu bi reći naivnosti jer e, to je bio jedan entuzijazam pogonjen tom jednom unutarnjom energijom E, kojim smo mi ovaj, iskrili prema vani, jer živjeli smo to iznutra ponajprije. Dakle, kad govorimo o ekologiji, e, mi moramo se dotaknuti i te osobne ekologije, ekologije svijesti, dakle pročišćenje e, tijela, duha, živčanog sistema, dakle nekakva integracija života. Priroda se ta tema onda proširuje na promišljanje e, da društvo ima te kvalitete. Mi smo u to onako uletjeli grlom e, u jagode i doživjeli smo da ova klasična, da tako kažem, politika i političke stranke e, ne reagiraju dobro na te priče. I kroz jedno 5-6 godina mi smo se prilično iscrpli. Evo konkretan primjer ću dati, recimo 95. mi smo pokrenuli kampanju protiv GMO-a u Hrvatskoj i tada je bilo svega nekolicina ljudi koji, koji su to zagovarali. GMO je genetski modificirana hrana. Hrana, da. I e, organizmi, mhm. gledajući ukupno. Dakle, tada Toni Vidan ispred e, zelene akcije, profesor Jošt, pa i e, gospođa Petir iz HSS-a, tad nije bila čak ni u HSS-u, ali e, mi smo doveli prve ljude iz Amerike tada koji su govorili e, o GMO jer su tada u Americi nekolicina znanstvenika odbili novce iz, e, za istraživanje i pokrenuli cijelu priču. Dakle, tad se već o tome govorilo da bi konačno to i rezultiralo određenim zakonom. I zakon je bio donešen, ali u međuvremenu, evo ja imam onako uvijek oko na tom šta se događa, ništa se nije konkretno dogodilo. Drugi put. Razmišljajući o što ste vi napravili, što se danas dogodilo na području GMO-a, to mi izgleda ovako. Vi ste kao naivci rekli jednu istinu, onda je kvalitetna, pod navodnicima, politika preuzela tu istinu od vas, prodala je narodu, rekla je mi smo donijeli zakon, a pošto to ne želimo odraditi, onda ćemo ga blokirati sada. E, znači, vi ste pokrenuli, drugi su iskoristili, ali su uspjeli blokirati to. Naravno, mi smo napisali kompletan zakon, bio je, bio je tu ovaj, jedan veliki e, skup ljudi koji se angažirao na tome. Zato sad da i ja sumiram e, odgovor na ovo pitanje, da li može ići e, politika. politika i duhovnost, pa moj odgovor je ne. Moj odgovor je ne i mislim da politika je uvijek stvar koja pripada svjetovnosti E, pripada e, svijetu u smislu napriđenja svijeta. Pri, pritom kad kažem svjetovnost ne mislim ništa negativno, dapače. Međutim, tu je jedna posebna vrsta ljudi i energija uključena u taj proces i to je proces e, koji eventualno mogu, možemo, koji se bavimo duhovnosti, pomagati u smislu inspiracije nekakve sa strane. Međutim, mi koji se bavimo ovim čim se bavimo, trebamo ukazivati na ono što je primarno područje duhovnosti, a to je obogaćenje individualnog života. E, pružanje mogućnosti da ljudi steknu znanja kako naprijediti kvalitetu svog osobnog života, e, spoznati sebe, razviti više stanja svijesti. I to bi trebalo ostati primarno zadaća naša. Naravno da smo mi kroz sve ove godine imali dobra iskustva, kontakte s političarima, ja sam osobno tada ovaj, uveo u meditaciju neke ministre koji su tada sjedili u vladi, i unatoč e, cijele njihove ovaj, želje da nam pomognu, e, taj teret okolnosti, e, konteksta tadašnjeg im jednostavno nije dozvoljavao. A, ti kažeš tadašnjeg konteksta. Ja bih proširio, rekao bi, konteksta politike koji je vanvremenski u smislu da politika ima jedan cilj kojeg smo mi kroz ovih naših par emisija definirali, opstanak na vlasti. Znači, cilj politike je probiti se, postati vlast i opstati na vlasti. Prema tome, to su primarni ciljevi. A kad su oni tako postavljeni, onda više ne možemo razgovarati o nečem što je iznad toga, u ovom slučaju što ste vi željeli postaviti kao obogaćivanje individualni razvoj. Tu smo mi uvijek u određenoj kontroverzi, ja se slažem. E, ja sam čitao sada dosta tih e, praktičara e, politike koji kažu da bi mi trebali imati ovaj, nekakvu vrstu prosvjetljene vlasti, što, <laughs> dakle, nekakvu ljudu, ljude ili elitu koja bi koja bi bila sama po sebi nekakvih viših kvaliteta i vodila ovo društvo. Ja se također s tim ne slažem. Negdje su to zvali aristokracija uma da, da. prije 2000 godina. Dakle, to imamo jednu krajnost, e, povratak tih starih e, ideja u smislu da se nekakva elita prosvjetljena utvrdi što bi ja isto tako odlično odbacio jer to vodi ovako ili onako u neki oblik diktature. S druge strane imamo zloupotrebu demokracije, pa opet imamo neku vrstu elite koja je došla do, do određenih položaja, ali dogod je proces demokracije kao takav da možemo birati, e, to je ipak bolje nego ako ne možemo birati. E, rekao si da je bolje birati između jednog prosvjetljene recimo diktature i neprosvjetljene demokracije. Da. E, međutim, kad smo u tom izboru stvar se dodatno komplicira, stvar se dodatno komplicira zbog toga što mi mislimo da smo u demokratskom okruženju, da demokratski odlučujemo, a izgleda sve stvari, sve činjenice govore da zapravo od demokracije nemamo previše već smo manipulirani kroz medije i kroz, sve ostalo. Tako da je problem demokracije malo složeniji nego što na prvom nivou izgleda. Apsolutno, zato ja uvijek e, držim do toga da taj proces trebamo odijeliti od onoga kojeg zovemo taj individualni rast, razvoj, e, duhovnost. E, dakle, to su dvije stvari koje idu svaka svojim kolosijekom. Ja ne bi nikoga inspirirao u tom smislu da ulazi u područje politike, ali bi ga inspirirao da obogati svoj život iznutra i naravno da da svoj obol društvu koliko može i koliko smatra da može. Jedan naš česti gost, e, e, dr. Petar Vasiljević, on voli spomenuti da je individualni razvoj i rast to što bi trebalo i moglo stvoriti jednu globalnu promjenu na kraju. Pa ona će biti kumulativna, ja vjerujem također u to. Ehm, samo je pitanje određenog vremena. Društvo je ipak jedan velik sustav, e, pogotovo globalni sustav. Mi smo suočeni sa nekakvim velikim e, i globalnim nepravdama, ali jednostavno ne možemo na silu preko noći određene stvari mijenjati priroda uvijek e, mijenja stvari na nenaporan, bezbolan način. Dakle, naravno tu uvijek ima otpadanja staroga i tako dalje, ali bilo kakve nekakve nasilne promjene ili nasilne uspostave određenih eh, centara moći neće biti moguće. Ja vjerujem u, globalizaciju u tom smislu što, što eh, pojedinci budu kvalitetnije izgrađeni. Mnogi mislioci danas govore da individualizacija i globalizacija je zapravo proces koji ide jedan s drugim, ruku pod ruku. Što se budemo više individualizirali, bolje ćemo se globalizirati i obratno. Dakle, to je proces koji ne može isključiti e, jedan drugi. E, dakle, ja vjerujem u taj proces i vjerujem da će e, kroz određeno vrijeme svima biti jasno da se nijedna pozicija u tom smislu neće moći nametnuti. Ono što danas imamo, ako već dolazimo na tu temu, je da e, se zapravo procesu globalizacije i kvalitetnom procesu globalizacije e, suprotstavljaju dva, dva, e, dva načina gledanja na stvarnost. Jedan je onaj konzervativni religiozni institucije religije i s druge strane ova središta ekonomske moći dakle, kapitalizma, odnosno utvrđivanje e, globalnog tržišta. E, utvrđivanje globalnog tržišta nije baš uvijek jedan ugodan proces, mm. a s druge strane e, život u konzervativnim, rigidnim, religioznim društvima, odnosno državama takvog tipa, ne pruža nikakvu utjehu. Dakle, mi smo sad u jednoj fazi gdje su te, gdje te dvije dva pogleda na cijeli proces globalizacije nekako taru jedan od drugoga. Drugi put. U oba slučaja se radi, ja bih rekao, moje viđenje da se radi o totalitarnim društvima. Jedno je pod krinkom demokracije kontrolira naš život, to je ovo korporativno tržišno društvo, a drugo ako uzmemo religiozna ekstremna društva, ona kontroliraju kroz kontrolu uma totalitarna svoba dva. E, ja se slažem s tim, ali ja uvijek dajem prednost e, mogućnosti izbora. Ako imamo društva, bez obzira e, ovog zapadnog tipa, u kom imamo to snažnu potrebu širenja tržišta, ekonomskog širenja, mi ipak u tim društvima imamo demokraciju. I demokracija je uvijek jedan oblik zaštite E, pojedinca. E, jer e, dok god demokracija postoji, možemo biti sigurni da, nas, da neće u nekim slučajevima biti apsolutno zloupotrebljena na pojedincu, što se recimo u ovim rigidnim društvima konzervativnog tipa ne može, odnosno događa se. Složio bih se s tobom i prvo bi ovu, ovu ideju da ipak imamo slobodu djelovanja i govorenja na jednom primjeru spomenuti. E, rekao si duhovnost, ona se često vezuje uz alternativu. Često puta ono što nam je strano, što ne razumijemo, zovemo alternativom, tako da riječ duhovnost i alternativa danas su povezana. I imamo na tom području alternative i duhovnosti dvije priče. Jedna je naša Pulska, a druga je slovenska iz Ljubljane. Ova slovenska kaže da Slovenci organiziraju međunarodni skup o izmijenjenim stanjima svijesti gdje će se govoriti o jednom drugačijem pristupu i pogledu na stvarnost. Govori o tome da postoji u našoj, blizu naše granice e, jedno društvo koje je otvorenije, koje je slobodnije u razmišljenju i koje omogućava nekoliko koraka pogled u budućnost. S druge strane, živimo u gradu, kažu da je na kraju svijeta jer je, završava i pruga kod nas, gdje nam se, prije par dana sam čuo tu informaciju, e, ponudio e, David Icke, čovjek koji u svjetskim razmjerima danas predstavlja ime o alternativnim drugim promišljanjima stvarnosti, koji je želio izgovoriti neke od svojih misli pred velikim auditorijem u Puli. Koliko znam, grad Pula, znači politika i establishment grada Pule, su rekli ne, David Icke i Thompson u isti koš, oni nisu primjereni za arenu. E, ja bih možda, ako je to e, nekakav oblik pitanja e, sadržan u toj konstataciji, naravno to su činjenice koje, s kojima smo se susrećemo, ja bih dao naglasak na možda sad na ovom prvom, dakle šta je svijest povezano s ovim što smo ranije govorili, e, da duhovnost e, bi trebala ostati u kanalima u kojima ona promiče znanje o individualnom razvoju, o spoznaji da je svijest temeljni e, naš sastojak života, da tako kažemo. I tu se vezujem za ovo ranije rečeno, naime današnja znanstvena paradigma ima svoju, svoje viđenje što svijest je. Ona drži da teorija evolucije drži da je svijest nešto što je nastalo u, u procesu, nešto što nije inherentno životu kao takvom, odnosno je proizvod evolucije, nekakve kompleksnosti života. Međutim, postoje druga tumačenja, e, ova duhovna koja govori da je život jedna nerazoriva cjelina, da je u osnovi njega inteligencija, da je u osnovi njega svijest, i da je pojedinac može oživjeti tu e, cjelinu, dovesti u potpun sklad svoj individualni život sa tom cjelinom života, imati spoznaju te cjeline života. I to je ono što e, onda zovemo iskustvo tih viših stanja svijesti. Dakle, nije samo e, potreba spoznaje da je e, svijest naš temeljni nivo života, nego i da se ta svijest može razvijati, da možemo kroz iskustva viša stanja svijesti zapravo spoznati te najdublje razine života koje jesu. I to je, kad mi gledamo iz te zapadne perspektive, ono što je neprihvatljivo današnjoj zapadnoj znanosti. Odnosno, ona vrlo oprezno, naravno ne uvijek skeptična, vrlo oprezno tu korača. I onda imamo ovu situaciju da umjesto da se znanost otvori i da istražuje te fenomene, ona ostaje nekako zatvorena, dajući podlogu upravo ovoj političkoj paradigmi e, na, snagu. To znači, mi imamo jedan e, zapadno orijentirani, tržišno orijentirani, ateistički orijentirani svijet naspram nekog e, rigidnog, konzervativnog, religioznog i kvazi religioznog uređenja. Dakle, tu bi trebao biti apel upućen, iako je ovo vezano za ovo, ovaj seminar što je spomenut, istraživanje svijesti e, je u svakom slučaju upravo onaj put kojim bi ovaj, ljudi trebali se naći na nekim zajedničkim osnovama da istražuju te fenomene. Na taj način bi popustile te tenzije e, u tom smislu što bi se znanost dosta otvorila i ja sam radeći s Maharišijem e, kroz taj period zaista vidio da je on jako puno svog vremena polagao da se uključe znanstvenici u istraživanje tog fenomena, ali oni su se do određene razine uključili i još uvijek postoji ogromna skepsa. Drugi put. Sad si spomenuo ove priče duhovnost, znanost. Ta odvojnost znanosti i duhovnosti, prisjećam se malo, protječe još od Aristotela, od Grčke pa sve do Njutna koji je bazirao svoju mehaniku na odvojnosti duha i tijela i mi živimo tu paradigmu zadnjih 400 godina bazirano na Newtonu. Međutim, zadnje vrijeme pokazuje da to nije tako. Od kvantne teorije, onog što se dogodilo početkom prošlog stoljeća od Einsteina, Heisenberga i sličnih znanstvenika, oni su počeli zapravo jedan drugi proces koji reintegrira duhovnost i materiju, tražeći i nalazeći zajedničke elemente na subatomalnom nivou, čestičnom nivou i to povezuje. Prema tome, mi još živimo staru paradigmu, mehanicističku, zastarjelu bih rekao, a pojavljuje se nova i tu je vrijeme našeg konflikta, da se sada kroz nova pitanja nalaze i nove odgovori. Rezimiram ovo i vraćam se na David Ajka. David Ajk je ta osoba koja nema granice u postavljanju pitanja i umjesto da budemo jedna otvorena sredina koja će omogućiti da se prepozna po toj otvorenosti, po tome da žive ljudi koji znaju pitati i slušati, mi stavljamo ključ u bravu i kažemo ne, to nije primjereno našoj sredini. Ja osobno sam uvijek za tu slobodu izražavanja i po tom pitanju ja mogu ovaj eh, kritički gledati na to zašto ga eh, nisu dozvolili. Međutim, eh, onako suštinski, sadržajno, E, mi imamo zadnjih deseta godina jednu kritiku upravo kako e, gospodin Ajk predstavlja u svojim predavanjima i ljudi su danas jako svjesni e, što se danas događa na zapadu i, i na istoku u tom smislu. Međutim, oni ne donose jednu, jednu bitnu kritiku. Ta kritika ostaje na površini, ona ne dotiče upravo ove teme o kojima ja sad govorim i što je spomenuto vezano za taj simpozij, a to je e, problem svijesti. Uvijek ostaje nekako zamagljeno e, kako do tih promjena iznutra e, doći, kako ih potaknuti, kako učiniti da, da te kvalitete promjene na individualnoj razini budu usvojene od razine društva i da ljudi jednostavno ne budu sada e, zatrpani informacijama o nekakvim e, teorijama zavjere, nego da jednostavno im bude pružena e, kvalitetna informacija o tome šta život zaista je unutra. Jer ja sam dosta tih predavanja odslušao i osobno nisam naročito inspiriran s time i mislim da je pravi put u promicanju onih kvaliteta koje se tiču pojedinca i njegovog osobnog rasta. Zorane, <clears throat> eh, u ovom trenutku bih nešto morao reći. Zoran nije, ono što kažu, običan mali čovjek. Zoran nije osoba kao 97,6% nas koji slušamo ovu emisiju i razgovaramo. Zoran je svoje iskustvo gradio pored prosvjetljenih osoba, Zoran je putovao Indijom i kad Zoran kaže da e, David Dyke, Zeitgeist ili David Moore mu se čine jednostavni, onda to treba prihvatiti. Oni za njega jesu jednostavni. U ovoj našoj emisiji mi kažemo da želimo govoriti o lažima, jer najprije treba raskrinkasti ovu lažnu stvarnost i onda stvoriti prostor za ovo što nam nudi Zoran. Ja bi to upotrijebio na ovom mjestu ono što sam čuo od mudrih ljudi, a to je da je beskorisno se boriti s mrakom. Mrak je jednostavno tu i ne možete s mrakom ništa napraviti. Upalite svjetlo. Mrak je nedostatak svjetla samo. <laughs> Mrak ne postoji. Dakle, raskrinkavanje laži u tom smislu ima jedan pozitivan učinak. Mi trebamo biti kritični, trebamo analizirati promjene u društvu, ali trebamo e, dati jednu, dati nekakav konstruktivan prijedlog i dati, dati nekakav primjer e, kroz određene društvene e, poduhvate, e, dakle potaknuti ova jedna druga viđenja kako se život treba mijenjati. Drugi put. Evo jednog od poduhvata večeras u ovoj emisiji Zoran Krneta govori o tim poduhvatima i kada smo prije emisije razgovarali o radiju rekao si radio je jedan od zadnjih bastiona iskrenog i pravilnog i kvalitetnog novinarstva. Da, to je jedan medij koji je onako malo ostao sa strane. Ljudi misle da nije dovoljno utjecajan. Pa su ga pustili. Kapital misli da nije dovoljno <laughs> utjecajan, pa su ga pa pustili. Pa slobodno šeta šumom, tako. <laughs> E, evo, e, ja bih pozvao naše slušateljice i slušatelje da se uključe u našu emisiju na način da prečuju, odnosno da proslušaju naše stare emisije, da daju svoje komentare i ko zna danas sutra da imamo još nekog Zorana Krnetu u emisiji drugog puta. E, Zorane, ovaj put smo govorili o politici više nego o drugome. Ja se nadam da ćemo te imati priliku poslušati još koji put i da ćemo tada progovoriti onome što ti je bliže, a da ćemo ovo ostaviti sa strane. Da ćemo govoriti više o duhovnosti, o transcendentalnoj meditaciji, o jogi, onome što ti je uža profesionalnost. E, da, e, međutim politika se tiče našeg svakidašnjeg života i uvijek se moramo nekako referirati. Ja sam dosta godina utrošio u tom području i onda znam, neko prođe određeni put pa vam kaže to vam nije baš najbolje tim putem ići, idite drugim smjerom i evo ja s ovog mjesta mogu reći nemojte trošiti vrijeme na to, e, svoje kvalitetno vrijeme trošite na sebe, e, ne opterećujte se previše e, informacijama kojima vas bombardiraju, filtrirajte stvari, čitajte, unapređujte svoju kvalitetu života, razvijajte svoju svijest, integrirajte se sa životom, uživajte. I to je ta poruka. Takav pojedinac može onda biti kvalitetan pomak cijelog društva, jer na kraju krajeva imat ćemo jednog pojedinca koji onda kritički promatra na stvarnost, koji uza svu moguću šumu informacija koje ga bombardiraju znači odabrati one prave i koji nije podložen manipulacijama. Dakle, e, umjesto mm, ovog trošenja jednog ogromnog resursa idemo na ono što je bitno. Dakle, uvijek je pojedinac bitan. I to je bio e, uvijek e, filozofija joge kao takve da pojedinac je taj kojem se joga obraća, pojedinac je taj kojeg joga razvija, a u konačna realizacija tog pojedinca je univerzalnost. Hvala ti i prije završetka samo bi se vratio na onu tvoju tezu. Institucije kao način vjerovanja ne, duhovnost kao jedan subjektivni pristup da. Apsolutno, ja vjerujem da e, upravo ovo što smo sad govorili, ovo trvenje ovih e, dviju velikih e, sustava će rezultirati da će se s jedne strane e, tržišta zaista proširiti, da će ona postati pravednija, a s druge strane religija će morati kao takva popustiti i imat ćemo jednu, e, da tako kažem, individualizaciju e, procesa, duhovnih procesa, dakle svakom pojedincu po njegovoj mjeri kako mu odgovara i pod nikakvim patronatom bilo kakvih institucija, osoba, Dakle, potpuno slobodno biramo onaj duhovni put koji će nas učiniti sretnim i ispunjenim. Zorane, e, u ime drugog puta zahvaljujemo ti se i vjerujemo da ćemo se uskoro slušati na, sa nekim drugim temama. Hvala Boris na pozivu i pozdrav slušateljima. Drugi put.